twabyibukijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ababyeyi twese dusabwa kwama twitwararise amagara y'abana bacu mu kubaronsa urucanco rwo ku mwaka n'igice kugira tubakingire indwara y'agasama mwahisemo hadiyo isanganiro kaze muri makuru mu kirundi ahagarariwe na François Kimana mu buhinga bw'ivyuma agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanyagihugu basanzwe baca kumbibe uburundi buhana n'ibindi bihugu barashima ingingo yo gukuraho igipimo ca COVID-19 cahora gisabwa kuri uwo wese yinjiye ku butaka bw'u Burundi kuri bo ngo amafaranga yasabwa yababera intambamye Ishirahamwe Regidezo ngo rikeneye amafaranga angana n'imiliyaridi z'ababa 24 z'amarundi kugira rishobore gutanga amazi meza mu gisagara ca Bujumbura ni mu gihe mu bituma amazi abura muri iki gihe harimwo ibikoresho bimaze imyaka myinshi dasubiye kubaramutsa ndabanikaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi abanyagihugu baba muri quartier Gasenyi Nyakabondo ya kabiri muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura muri hegitari jana na 60 basaba leta gutorera inyishu ikibazo cabo kijanye no kubaronsa aho bimukira bongere baronswe n'imizibukiro basigura ko inzu ziguma zibagwa ko kandi barabujijwe gusanura bagasaba n'abagira neza kubagarukira ko kuko batabona iyo bariko baraje hari muri quartier Gasenyi radio isanganiro yarungitseyo Jean Marie Mayonga turi kumwe ku murongo wa telefone sinzi ko bunyumva Mayonga abantu usanga bicaye bifumbereje batagira icyo bavuga kubera bavuga bati twebwe uno munsi kubera amazu yacu yaguye yabomotse ntitugira aho turaza abana imbere twishe abana baramuye uruherezi izuba ridukubita uko nyene oya urabona yuko babayeho mu buzima butoroshe mbega amayunga mwashoboye kumenya igitigiri cy'ayo mazu yononekaye yuko amaze kubomoka ego none abo banyagihugu baguma imbere y'izo nzu zabo bari ko bakora iki canke basaba iki na kimwe bariko barakora urabona ko bicaye ngaho nyine bifumbereje kuko baravuga ati twebwe ntiturekure gusanura ntiturekure kugira ikintu na kimwe ahubwo leta yari ikwiye kuraba ikibazo cyacu tugikura mu nzira kugira ngo baturonse ahandi tuba baturonse n'iyo mizibukiro kugira ngo natwe tubeho nk'abandi barundi Mm, mayonga abajejwe intwaro ntacyo bababwira abajejwe intwaro bavuga bati leta ntigerageze ikora ibishoboka kuko baramaze kuza kubasansuma baramaze kubabwira yuko bo kwitegura hanyuma atunganirizwe ariko rero wiza kuri uno munsi ntacyo barabona kuko n'inyishu ntayo barahabwa inyuma y'ayo masansuma bakorewe urakoze jean marie mayonga bandanya udutohoreza iyo nkuru turabandanya n'ano makuru hamwe ONRCT we ton frère gishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akoregwa abakenyezi n'abana mu Burundi risaba leta gutegeka inzego zijejwe imbibe kurikanura kugira ibitigiri by'abajabuka imbibe baciye mu mpisho n'urudandazwa rw'abantu bigabanuke ako kamo kari mu itangazo ry'iryo shirahamwe ryo kuri uyu wa gatanu ni nyuma y'aho igihugu cy'u Buganda gihagarikiye abantu mirongo ibiri na bane binjiye ku butaka bw'icyo gihugu baciye mu kinywabi dukurikire prime mbarubukeye aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ONLCT Uweton Frère kuri leta y'u Burundi igatanguza ku mugaragaro ibi bikorwa bijanye n'ipolitike yo kuzoja gukorera hanze y'igihugu na cane cane ikabikora mu gihe abarundi n'abarundikazi ba mbere na mbere bazaba batanguye kugenda gukorera mu gihugu cyane cane nka Arabie Saoudite kuri ico kimaze gusinyiranira amasezerano eh, na leta y'u Burundi kugira ngo abarundi bose umurundi wese amenye aho icyo gikorwa canke iyo politike igeze yo guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu Eh, kugira ngo abarundi bazosubira guca hambavu y'ibyo leta yakoze cyangwa imuhora yaciye w'amategeko bashobore guhihanirwa hisunzwe amategeko leta y'uburundi tuyisaba yuko yakora ibishoboka byose kugira ngo ishobore gushyira ku mugaragaro cyangwa kwigisha amategeko yose ajanye n'ivy'ubwimukira bwisunze amategeko ico bita mu gifaransa immigration legale kuko dusanga ayo mategeko cyane cyane ubu gushika muri iki gihe abarundi benshi ntibayazi naho ahari ariko nibake bamaze kuyamenya ariko mu gihe yokwigishwa abarundi n'abarundikazi eh, yotuma byukuri ubwo bwimukira bw’umukinyegero kinyegero canke butisunze amategeko buhagarara kuko usanga iyo bubaye buhungabanya agateka kazina muntu eka mbere ugasanga n'ubuzima bw'abo bakozi bagiye korera hanze baciye mu kinywa burahasinzikarira bene no gupfa bagapfa ubwa gatatu nuko leta y'uburundi tuyisaba ko yotegeka abajya igipolisi kijejwe imbibe cane cane z'ibihugu yuko bogerageza bagakaza umutekano cyane w'izo mbibe uburundi buhana n'ibindi bihugu kugira ngo vy'ukuri bashobore kubuza abadandaza abantu kubandanya babadandaza kuko nta byakabonetse yuko abantu badandazwa nk'ibitungwa canke impene kugira ngo vy'ukuri izo nzego zijejwe umutekano w'imbibe igihugu c'uburundi gihana n'ibindi bihugu bihana imbibe ucungegwe bikwiye kandi abo bakora urwo rudindazi rw'abantu barukora mu kinyegero vy'ukuri bashirwa habona kuko dusanga usanga bikikamukiza mbere bibaye ngombwa bagatanga n'ibiturire aho baciye hose kugira ngo eh, babihaye babareke barengane batwaye abantu baba bagiye kudandariza mu byo hanze Nene babwiye mu zano makuru ko amafaranga yabaye miliyaridi mirongo ibiri na zine z'amafaranga y'amarundi ari yakenewe kugira ngo ishyirahamwe regidezo rishobore kuronsa amazi meza abantu ba mu gisagara cya bujumbura barenga umuriyoni inosa nkuru nziza umuyobozi w'igisata cy'amazi yabishikirije kuri uwa kane inyuma yo kujya kuraba umuhora w'umuyaga nkuba ufasha gukwega amazi wari wagize ikibazo umuyobozi w'icyo gisata akavuga ko inyubako nziza z'amazi ziheruka mu mwaka wa mirongo umunani na kane ari nacyo gituma babwirizwa gushira mu ngira imigambi mishasha mu gutanga amazi eh, bigaragara yuko eh, akahise ka segiteri y'amazi eh, tugaheruka neza neza kugira infurasiteri ifadika umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo kane ku buryo bigaragara yuko yaba amatiyo ari mato mato yaba bijya bigega ari bito bito imyaka ni myinshi cyane tubwiriza gushyira mu ngiro iyindi migambi minini iza eh, kumara inyota no gushyika eh, ku biharuro twaharuye duharuye igisagara cya bujumbura eh, haraba abakibamo n'abagitemberera Eh, buri munsi mpuzamahanga eh, twikurikije ibiharuro dukura eh, muri cya gihugu gisanzwe bwikurikirana urujya n'uruza rw'abantu isitebu cyangwa n'ibintu ruratubara yuko nk'aho ibijumbura twakwitaho ah, guronsa amazi buri munsi abantu bangana n'imiliyoni n'ibihumbi amajana abiri rero abo bantu mu kahise ka mirongo inani na kane ntabwo igiharo cyari kimeze uko twari ku gice cyabo ni ukuvuga duhamagariwe kurondera umwimbu wikubye kabiri aho ni ngahe bujumbura ibyo biri ngahe bujumbura biragaragara igitega naho igwerana ry'abantu ndetse e, no kwaguka kw'ibisagara nako kwarabaye rero amango dufise imigambi ifadika imwe ikiri mu nyandiko iyindi nayo twamaze gutanguza ibyigwa kuko nko mu mpera yo ku kwezi eh, twiteze abahinga eh, tuzofashanya nabo kugira eh, twubake navuga ko integuro nziza y'igisagara cya bujumbura n'igisagara cya gitega inyuma y'ibyo ibisagara Eh, bindi ibyo twita eh, shefure eh, de province twarateguye imigambi mugabo igihaze uno munsi tubona uburyo bwo kugira ibyo bikorwa twateguye bije mu ngiro ari bwo buhaze kugira dushike ku nyota ya bene burundi haba ngaha mu gisagara cya bujumbura ndetse no mu gihugu hagati dufise igisabo cyihuta cy'amafaranga yababa imiliyaridi mirongo ibiri na zine isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya abanyagihugu baca ku rubibe rwa gatumba binjira mu Burundi barashima ingingo ya leta y'u Burundi bicishije ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu yo gukuraho igipimo ca COVID-19 bavuga ko amafaranga angana n'idolari 5 bahora bariha yabavuna ubu bakaba ngo bagiye koroherwa mu guca kuri ugo rubibe batazimbwe ubu nzi kwinjira kuza kurangura neza kubera izo duhara resikantu bazikuye mbwira ngo kuva korona itangura ninjiye Burundi rero ubona ko bimaze imyaka ibi muri iyo minsi eze niho ninjiye Burundi hari mu kwa kane niho ninjiye Burundi ngenda ku kiriyo kuko nyine byarangoye kwinjira ubu rero tugiye kwinjira neza urumva tugiye kunezerwa tugiye kwinjira neza abazohomba ntibazobeshere kovide kovide mm. hano ku mupaka ukuntu imeze iyo uburundi iravuye tubona yuko nk'iyo muri kongo nayo yova hariyo byatworohe aha muri kongo twishyura idolari zitanu mu gihe cy'indwi zibiri twasaba yuko nabo bayikura nk'uko Burundi naho niwacu bayikuye kugira tugenda nta bisaba tukagenda neza ugashaka kuva hariya ukinjira muri Kongo ukagaruka ugasubira i Burundi mm. ataco bisaba yatugora gushika ngaho mpaka bakwake izo dorari zitanu mm. usanga amahera ntayo ufise ushobora uje guhemera ntuza kuronka mm. urumva asaba ko bodutunganiza bikamera n'abaca ku rubibe rwa ruhwa ya cibitoke barashima kubona iyo ngingo gukura icyo gipimo yafashwe bavuga ko amafaranga bahora nabo nyine basabwa yari intambamyi ku ruja n'uruza n'inkuru tubaza evariste nzi ko ingingo y'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu yo gufuta amafaranga yasabwa abaca ku mupaka wa ruhwa yakigwa n'akanyamuneza kenshi uno munyagihugu wo mu ntara cibitoke yabwiye radio isanganiro ko agiye koroherwa bumva rero nk'ubu ayo mafaranga batorotsa nayo tuzahita gufashisha umuryango mu bijyanye n'ubuzima bwa misi yose ababa hafi y'umupaka wa ruhwa muri komine rugombo nabo nyine bakira neza iyo ngingo ya leta uyu ni umwe avuga ko iyo ngingo bari barayirindiriye amaso agahera mu nzira je nk'umwenegihugu wo kuruha by'ukuri akanyamuneza ni kenshi cyane ni ukuvuga ngo sinoronka n'ukuntu ndabisigura ku munezero mfise ntangere kuko u rwanda ni igihugu kibanyi kongo ni igihugu kibanyi urumva rero mu gihe nshobora kuba mfise byangombwa nkashobora kuba mfise iyo pasiporo cyangwa se rese pase umva bizonyorohera gusimba kwihimbira aho hakurya kugira ngo tuyage cyangwa se sumeyo utuntu hamanongere nongere ngaruke nanezerewe cyane ata amafaranga ndinze gutanga no ku ruhande rw'u Rwanda uraca bugacana ayandi mu bidukikije Ibiti n'ivyatsi kama mu Burundi biba mu mashamba kingiwe umwigisha wa kaminuza ya Burundi akaba n'umushakashatsi mu bidukikije asigura kandi ko bivana n'uturere atanga karorero kurukangaga ruba hari amazi menshi Andre Nduwimana avuga ko ivyo vyatsi bifitiye akamaro kanini bidukikije nk'urukangaga ngo rutuma amazi anyengetera neza mu isi buca bidukikije na Vestine Butoyi mu burundi ibiti n'ibyatsi kama hanini biba mu mashyamba n'uturere bikingiwe rimwe na rimwe biranaboneka mu ndimo biri mu bwoko bwinshi umuhinga mu bidukikije akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi André Nduwimana avuga ariko ko bivana n'akarere atanga akarorero k'urukangaka wibonekeza ahantu hari amazi uburorero ni bwinshi bivanye n'aho eh, tuba turi kuko uri nko mu kibira tuvuge cya teza urabona ko ari ku misozi uhasanga ibiti bijyanye n'imisozi ubwiye nko mu kiyaya tuvuge nko muri rusizi uhasanga ibijyanye n'ako karere kubera ingene ibihe bimeze byaho ubwiye hariya nk'imbo cyangwa mu kumoso uhasanga ibiti hano wabwira nk'umuyove kenshi ugisanga muri ayo mashyamba yo ku yaba y'ubururi caba muri teza ingongo izoisanga hariya mu kibira cy'imbo canke mu kumoso ugiye ngaha muri rusizi uzohasanga urukoko ugiye hariya naho mu gace kagenda kariya mu gesera urahasanga cyo bita akashya canke yego ugiye ukaraba mbere n'imibereho ibyo bita ari serivisi kiturahari iyo abantu ariko baragenda bakabiraba bakamererwa neza bakaronka akayaga keza cyane hariho n'abantu babikoresha mu bindi bimeze nk'ibyo gusenga bimwe byo kurandura n'ibindi dufatiye nko ku rukama akamaro kabwo urukama murabizi urukama barakoramo imikeka urukama turabye aho ruri hajya rurakingira isi rugatuma